بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تنادلي أنا كتاب النصيحة الولدية شاء أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى ambao ni wasia kwa watoto wake wawili nao ni wasia kwa kila ambayo kwamba utamfikia wasia hunu bado tunaendelea na sehemu ya kwanza ya hunu wasia tutanguliza katika darsa iliyotangulia jambo la kwanza alilowahusia katika kifungu hichi au sehemu hii ya kwanza ya wasia huno ilikuwa ni al-imanu billah al-imanu billahi azza wa wa malaikatihi wa kutubihi wa ورسله kisha akawaambia watasdiqu bi shara'ihi tukaeleza hayo leo hii tuendelea asema abul Walid al-Baji wa tamassuku bi kitabillahi ta'ala جده والمثابرة على تحفظه وتلاوته والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته والامتثال أو الامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره أبو الوليد الباجي رحمه الله وتتواكي كوا jambo لنجيني au jambo la pili baada ya kuwahusia kushikamana na iman na sheria za Uislamu awambia jambo la pili watamassuku bikitabillahi ta'ala jaddu kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala alafu yaliyofuatia akawa anawafungulia anawaelezea maana ya kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na hili ni jambo muhimu sana la kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi awaambia masahaba kuwa hii ni Qur'ani sababun ni kamba طرفه في يد الله وطرفه الثاني في أيديكم ah ncha yake ya kwanza ni kamba kamba waina ncha mbili si ndio ncha yake ya kwanza iko kwenye mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala yani Allah ndo ameishika na ncha yake ya mwisho ndio nyinyi mmeishika kwa hivyo mwenye kushikamana na kamba hii basi ameshikamana na sababu ya kumfikisha kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hadith chungu mzima za kueleza umuhimu kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala lakini hapa hili jambo lina umuhimu mkubwa sana katika malezi ya watoto na makuzi ya watoto angalia Allah subhanahu wa ta'ala atueleza jambo hili asema walladhina yumassikuna بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون يكتمي وصيغة يعني تضعيف يمسكون ضعف كو أكو جنب لكشكمانا قرآن أو كتاب شاء الله سبحانه وتعالى نجامبا بلوكوانبا يقتضي التكرار والتكثير kila mara ni jambo ambalo kwamba litakushughulisha kwa wingi kwa sababu ni kila jambo ni kila jambo hakuna jambo ambalo kwamba utakuwa wewe waweza kuenda kinyume na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala akaltumilia sigha hii ya nini almudhaaf طيب na maarufu katika qawaid za lugha ya Kiarabu anna ziyadatu fil mabna yadullu ala ziyadatin fil maana kalima ikizidishwa katika mjengo wake hilo latuonesha na latufaidisha kuwa imekusudiwa ziada ya maana yake angalia kwenye aya suratul kahf Allah subhanahu wa ta'ala alipotajia ule ukuta aliojenga dhulqarnain anasemaje famasta'u hiyo ndio kwanza famasta'u an yadhharuhu wamastata'u lahu naqba famasta'u ukiangalia ni sin alif sin na ta hakuna ta hapa kwa hivyo jengo ni ni chache ni dogo alijazidishwa famasta'u an yadhharuhu kuparaga wamastata'u lahu naqba hapa ikazidishwa herufi ya ta wamastata'u lahu naqba kupasua wasema kwa nini kwenye neno la pili maana ni moja lakini neno la pili limezidishwa kwenye jengo kwa sababu kupasua ukuta yataka shughuli kubwa zaidi kuliko kufanya nini kuparaga kwa hivyo idha zida fi almabna yadullu ala madha aziyada fi fi almaana طيب hapa sema walladhina yumassikuna walladhina yumassikuna hizi si ni mbili si moja ina shadda ha, ni mbili kwa nini kwa sababu mufassirun wasema kushikamana na kitabu cha Allah yahitaj ila ziyada shughul wa takthir fi kulli amr fi kulli hin wewe la tanthani pumziki kuna kitabu insha Allah tayib طيب واقاموا الصلاه law kasmamisha sala الشاهد انا لا نضيع أجر المصلحين أجر المصلحين حتو بوتيزي الله سبحانه وتعالى سيما مليبو يويني كسلحيشا ها هابا ديو شاي سيتو زممزية صلاح الأبناء سيديو هابا الله سبحانه وتعالى توليزيه كوا ويني كشيكمانا سيكو شيكا كشيكمانا يكتمي كانيني جامبو لا زيادة كوني مهانا طيب na kitabu cha Allah na wakasimamisha sala basi hao ni wenye kusilihisha na ajira za wenye ujira za wenye kusilihisha Allah hawapotezee ujira wao acha kuwa watakuwa wema watakuwa wenye kusilihisha معروف أن المصلح أعلى درجة من الصالح صالح درجة لكن المصلح درجة أعلى من ذلك huyo ni mwema yeye alafu na afanya nini asaidia na wenzake kuwa wema kwa hivyo jambo la kushikamana na kitabu ni jambo kubwa sana katika malezi ya nini ya watoto kwa hivyo watoto wakuze na walelewe kwenye jambo hili la kushikamana na nini kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wallahi hili jambo likikita kwenye nyoyo za chipukizi ha basi wewe tarajia kila khair tarajia kila khair kwenye generation ile na hili jambo likiwa lina upungufu kwenye nyoyo za watu au tabaka ya watu fulani utakuja kuona mzito hapo utakuja kuona nini uzito mtu huweza kubainikiwa na hoja na dalili akawa hajabakisha shaka kwenye jambo hilo yaqeen kwenye moyo wake lakini kuwa lina udhaifu hili jambo la kushikamana na kitabu cha Allah na wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala ukamkuta asita sita ukamkuta afanya nini asita asita kukubali kutekeleza kufuata ah lakini ah itakuwaje lakini na hii ndio tofauti yetu kubwa baina sisi na kizazi kile cha kwanza generation ile ya kwanza waliokuwa nayo au wakati wa mtume sallam ambao kama generation ya nani masahaba wale walilelewa na mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya jambo hili lidhalika alikuwa ni mujarrad kuteremka aya tu au kusikia maneno ya mtume mubashara hakuna maswali baada hapo hemu tasawwara aya iliyoteremka ya kugeuza qibla kubadilisha qibla ha imeshuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam watu kwenye msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakasali na mtume kuelekea Kaaba baada ya kuwa walikuwa wakisali siku zote akielekea wapi Baitul Maqdis kinyume yani watu walikuwa wakisali akielekea huku sasa ikageuza watu wakaelekea huku kuna watu hawako pale msikitini wako wapi Quba ها نهين روايه صحيح قباء طيب جينا سمعني مسجد بني سلمة لكن الروايه في ذلك ضعيف لما انا مسكيت وكويت مسجد قبلتين لكن لا طيب المهم قباء اكتوك صحابي مmoja مصلينا واو pale kaenda paka quba watu wako kwenye sala si wako وشماليزا وهاو hawajaanza ndani ya sala akawaambia natoka kwa kuswali na mtume sasa hivi imeteremka aya tuelekee Kaaba baada ya kuelekea Baitul Maqdis ndani ya sala ndani ya sala watu wamezunguka ndani ya wapi angalia suratul istijaba haa basi ngoja tumalize swala hii si ndio lakini itakuwaje sasa ha itakuwaje lakini ha, wewe tafuta mitihani sasa umpate mtu wasali afanya kosa utake kumrakibisha ndani ya sala waweza kupigwa na kofi mwambie mtu la mtu msallama sema hivyo mathalan muona mtu amesali hakuna sutra yosali mshike mwambie bwana mtu sallam asema ukisali kurubia kwenye sutra kisha msongeze mpaka kwenye sutra aweza kuvunja sala akageuka kupigana naye na wao shamueleza hii ni amri ya mtume alayhi salatu wasallam Umar radhiallahu anhu aliingia msikitini akamwona mtu yosali hivyo hivyo akamshika hapa akamsongeza mpaka karibu na ukuta Mbe, hivi ndio ni kusali ndani ya sala songezo na yasongea hakujisalimisha kwa Umar alijisalimisha kwa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam hadha huwa yani mambo ambayo kwamba wewe huwezi kutasawara sahihi yawezekana lakini yalikuwa mmoja iwaja msikitini amsikia mtume alayhi wasallam khutubu amrisha watu wakae yuko nje ya msikiti barabarani pale pale amekaa subhanallah kimaliza masahaba wa rasulullah fulani amekaa barabarani kiulizwa asema ya rasulullah nimekusikia ukisema jilisu pale pale kaka twaweza sisi hivyo tutakaniwa tu hivyo lakini jambo gani linalotufanya tuwe hivi hili la ta'dhim amri llahi wa amri rasulihi kuadhimisha amri ya Allah na amri ya mtume wake na kuadhimisha amri ya Allah الآن لتعظيم كتاب هذا هو تعظيم كتاب الله kuadhimisha kitabu cha Allah na kukishika sawa sawa amwambia Abu Walid al-Baji watoto wake walmuthabarati ala tahafudhihi wa tilawatihi yani na ku kufululiza na kujizoezesha na kujipinda katika kukihifadhi kitabu cha Allah na kukisoma kukihifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni kuhifadhi maneno yake ukahifadhi kadri ya uwezo wako waweza kuhifadhi musafu mzima uwezi waweza nusu yake waweza baadhi ya ajzaa waweza baadhi ya suwar kila kila mtu kulingana na uwezo wake lakini mtu ajibidisha kuhifadhi kitabu cha Allah ni kuhifadhi amri zake na makatazo yake طيب almuhimu yasaendelea yasema watilawatihi na kukisoma au kukifuata tilawa maana yake ni nini kufuata kitu ndio maana ya tilawa na huja kwa maana ya kusoma طيب kukifuata kitu maamrisho yake makatazo yake kinavyoelekeza hii ndio nini atilawa naam kama ilivyokuja kwenye aya nyingine walladhina atay alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi yani wanakifuata haki ya kukifuata ulaika yu'minuna bihi hao ndio wenye kukiamini kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala naam asema walimtithali li awamirihi na kuitikia kutekeleza maamrisho ya kitabu hichi walintiha an nawahihi na kukomeka kwenye makatozo yake wa zawajirihi hivi ndio natakaniwa muislamu awe awe ni mtu waqaf ala madha كتاب الله وقاف على اوامر الله ونواهيه وقاف على حدود الله yeye akifika kwenye mipaka ya Allah ni mtu mwenye kukomeka na kusimama juu ya nini ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala naam hili ni jambo muhimu sana maashara alahibba ambalo kwamba leo hii ni acha watoto wetu sisi wenyewe wazazi hili jambo lina upungufu kwenye nyoyo zetu tunataka tulilelee kwenye nyoyo zetu jambo hili na tulikuuze hili jambo katika vifua vya watoto wala sikusema ah, hao watoto wadogo la hawa watoto wadogo naam lakini ni watu wa kufundishwa na kukuuza mtoto anavolelewa ndivyo anavyofanya nini anavyokuwa kama mmoja anayesema asema wayanshau nashiul fityani fina ala ma kana qad awadahu abuhu ha katika chupukizi vijana wanavyokuwa katika jamii zetu wanakuwa ala ma kana qad awadahu abuhu kwa yale ambayo kwamba mzazi wake amefanya amemzoezesha kwa hivyo ni ni fatra ya kuzoezeshwa haya mambo mzazi akawa ana kipindi cha kukaa na mtoto wake kaa na mtoto wako nyumbani fungulie mushaf kaa na yeye soma hata kama ni wakati mchache sikilizi msikilize anachohifadhishwa kama ni madarasa au mwekee wirdi ya kumhifadhisha wewe leo nitakusikiza hii sura kesho nitakusikiza hifadhi yake akija kesho kutwa wallahi yani ana arif baadhi ya watu ambao kwamba ni mtu ami hajasoma hajasoma ami lakini alikuwa na bidii hini ana bidii hini na watoto wake anakaa nao kaa nao anawasikiliza pale shaifadhi alete mushaf soma hajasoma طيب lakini wallah kan li hadha al-amr athar adhim kwa wale watoto athar adhim kwa wale watoto ha walaalaha ni min al-asbab ziliwafanya wale watoto wawe ni wenye kuelekea njia ya kutafuta elimu walhamdulillah al'an طلاب ilm طلاب ilm aqwiya lakini ukiangalia chanzo kikubwa ni babake ammi ammi yani mtu akusoma lakini alikuwa na nini alikuwa na taadhim ya hili jambo akana wao baada salati al-isha shika Qur'ani someni na yeye yuko pale awasikiliza طيب hata akiwa na shughuli akija eh, funguo umesoma nini hakadha hili jambo lina athari kubwa sana maashara al-ahibba kana mtoto wako mweleze hii Qur'ani hichi kitabu haya maneno ya Mola wako hadha kalamu rabbik maneno ya Mola wako azungumza na wewe ukisikia ya ayyuhalladhina amanu wewe ndio wakusudiwa ya ayuha nnas wewe ndio wakusudiwa tayib haya maneno watoto wakaririwe wazoee kuinuka nayo wallahi tutakuja kuona athari yake tutakuona tutakuja kuona athari yake hichi ni kitabu Allah subhanahu wa ta'ala amekiteremsha amekiita ni uongofu huda ni uongofu lilmuttaqin dhalika alkitabu la raiba fihi هدى للمتقين آه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس يوانقوف وبلا شك امتوتو أن ينكيك وعظميش وانقوف يكفي هذا كونيشك وكوان امتوتو موانقوف طيب نيتكونا أثاري كبوة سانة معاشر الأحبة نكتابك الله سبحانه وتعالى عجائب ذاكي هكيش أزيشي طيب hili jambo maashara alahibba ni jambo muhimu sana la watoto kukuuzwa kukiadhimisha kitabu na kukisoma kitabu hichi Qur'ani angalia al-Imam al-Bukhari rahimahullah atuashiria jambo hili kwenye kitabu chake cha as-sahih katika kitab fadhail al-Qur'an ameweka mlango kamili mlango kamili asema babu ta'limi sibyan al-Qur'an babu as-sibyan sibyan al-Qur'an huo ni mlango ameutaja wa kuonesha nini kufundisha umuhimu wa jambo la kufundisha watoto asibian watoto wadogo kufundishwa Qur'ani alafu akataja hadithi ya Ibn Abbas hadithi ya Ibn Abbas asema Ibn Abbas mtume amekufa na mimi niko na miaka kumi mtume amekufa na yeye na miaka mingapi kumi na amehifadhi asema tayari nishahifadhi al-muhakkam au al-mufassal طيب ashahifadhi ambapo kwamba ni subu ya nini ya Qur'an sehemu kubwa ya Qur'an amehifadhi na miaka mingapi kumi mtume amekufa akiwa na miaka ngapi kumi hii ni ishara ibn Abbas atueleza inaya ya salafu salih inaya ya mtume sallam na masahaba waliokuwa nayo kuhifadhisha watoto wadogo nini Qur'an miaka 10 ni mtoto mdogo طيب bali ma'ashara al-ahibba sahi hii leo tutasoma tarajum za ulama as-salaf as-salih ulama wa wema waliotangulia al-a'imma sawa a'immatu al-arba'a Abu Hanifa wa Malik wa Shafi'i wa Ahmad na wengineo ukiangalia autobiography yao utapata wengi wamitajwa umehifadhi Qur'ani wakiwa chini ya miaka mingapi kumi wengi wao utapata hilo lataja kwenye nini kwenye tarajum yake hili latuonyesha nini yatuonyesha ihtimam waliokuwa nayo watu wale wa zama zile na watoto wao juu ya jambo gani la Qur'an jambo la Qur'an naam alafu Abu al-Walid al-Baji rahimahullah akataja msingi wa pili awambia وروي عن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله تعالى وسنتي عضوا عليها بالنواجذ awambia watoto wake imepokewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa alisema nimewaachia mambo mawili ambayo kwamba mkishikamana nayo hamutapotea jambo gani kitabu cha Allah aliyetukuka na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam addu alaiha bin nawajid shikamaneni nayo mambo haya mawili muyakamate kwa nini kwa magego meno ya mwisho haya hii ni ishara ya kuonesha kushikamana nayo nini sawa sawa kwa sababu gani ni jambo ukifanya mchezo litakutoka ukifanya mchezo utafanya nini litakutoka wewe ukipewa kitu kamba kigongo mtu akivuta wataka kukikamata na meno ili asikivute asikutoke utashikana meno haya mbele ama haya magego ya mbele za kutoka na haya meno ukasumuliwa lakini washikani na magego kwa sababu yavutwa ile kitu ndivyo ilivyo Qur'ani na Sunna ni kama wewe wavutwa sheitani nafsi yako mashaitani wa kibinadamu na wa kijini wote wanajaribu kukutoa kwenye hii njia kwa hiyo kamata sawasawa kwa magego yako usitolewe kwenye njia ndivyo ilivyo hii ni ishara kuonesha kushikamana na Qur'ani na Sunna ni jambo la takaniwa nini natakaniwa bidii juhudi quwa jihad kwanza na nafsi yako kwa sababu nafsi yako haitaki pili na sheitani usiwaona waona haya ni wa kijini na wa kibinadamu wote wakupiga vita kuacha hili jambo kwa hivyo yatakaniwa kama kwenye aya iliyotangulia ametumia uslubu yumassikun kuonesha jambo latakaniwa nini nguvu na kila mara ushikamana nalo sawa sawa na kwenye hadithi tumetobia addu alaiha binawajidh shikana nalo sawa sawa na magego kamata kwa magego lisikutoke kwa hivyo hili ni jambo zito maashara alahibba kwa nini abul Walid albaji rahimahullah baada ya kuwahusia watoto wake iman kushikamana na iman na sharai za Uislamu na kidini ni iman na sharai shikamana nayo sawa sawa mubashara akawatajia kushikamana na Qur'an na Sunna kwa sababu haya ndio misingi na chimbuko la iman na chimbuko la sharia iman iliyochukuliwa kutoka kwenye Qur'ani na Sunna ndio iman sahihi i'tiqad iliyojengewa juu ya Qur'an na Sunna ndio i'tiqad sahihi sharai zilizojengewa halal wa haramu ibadat wa muamalat wa akhlaq ziliotoka kwenye Qur'ani na Sunna ndio sahihi na zingine ni batil zingine ni batil kwa hivyo ndio mubashara baada ya kuamrisha lile akawatajia msingi na chimbuko la wao kuzizingatia misingi ile wanapotaka kuyatekeleza ile amrisho la kwanza kushikamana na imani na kushikamana na nini na sharai za Uislamu ziwe zatoka kwenye Qur'ani na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ile jambo muhimu sana watoto wakuuze kufuata Qur'an na kufuata sunna kufuata Qur'an na kufuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walelewe juu ya malezi haya watoto wasilelewe juu ya ngoma juu ya ngoma wallahi majumba yetu maashara alahibba yasikitisha ni ngoma asubuhi ngoma mchana na sheitani katuletea ngoma zingine zilizovalishwa vazi la kiuislamu wewe ukipita au ukitoka kwenye nyumba wasikia tin tin tin tin tin tin vigoma tuvalia eti nini kuna subhanallah na kumsalia mtume lakini kigoma kile kile والله معاشر الاحبه هذا اشد kuliko yule anayeimba fujur akitumia ngoma kwa sababu hii ni kuna kudharau jina la Allah na utajwa wa Allah na kumdharau mtume sallallahu alaihi wasallam haya hayatajwi kwenye ngoma maashara alahibba haya utajwa kwenye hali ibada wa khushu' wa tadarru' ila Allah subhanahu wa ta'ala walittijah ila Allah dhikru Allah Allah asema ala bi dhikri Allah tatma'innul qulub lakini usikie ya Allah ya Allah din din din din din din vigoma na magita yako hapo sijui mazamiri zote ziko hapo wallahi maashara alahibba uislamu haujui ngoma acha niwaambie ukweli uislamu haujui ngoma uislamu umekubali baadhi kwenye baadhi ya hali tena baadhi ya nini yazidi hizi zinazoitwa ngoma matari yasiyokuwa na vile vitasa yaliyokuwa wazi upande mmoja au ngoma ngoma yaitwa ngoma tari ngoma ngoma ngoma zote ngoma ngozi na mbao na kila kitu lakini hili ambalo kwamba upande mmoja uko wazi ha? kisha haina vile vile vijitasa vile vya kutoa zile ha wakati gani wakati wa sherehe ya harusi au idi kwa kina nani wanawake wallahi ma jaa fil islam mwanamke kushika ngoma mwanamume kushika ngoma lidhalika baadh ya wema waliotangulia wasema hakuwa kishika ngoma wakati wetu illa nisao kila vile tuliache اسلام بيتو متكنات طيب المهم لكن الاسلام هو جوي غوما الاسلام هو جوي إيه؟ هو جوي غوما الاسلام عباده توجه الى الله الاسلام رجوله هي دينها هي انا نغوما لكن نغوما غوما جوليكانا نزكنا ناني منصارى ndio nikufanya ibada wanafanya ibada na ngoma wanamwimbia Mungu wanavyosema wanampumbaza Mungu kwa ngoma ya maashara alahibba Allah alladhi na'budu si wale wanaoabudiwa na wengine wale waabudu miungu ya batil waimbia wakiichezea ma nahnu na'budu Allah labud an nu'azzima si tusimame tukijifanya kama ha madha maasli au majumba yetu mchana na usiku vijigoma tu ndio alafu watoto wainukia na hali za michezo kwa sababu ngoma ni mchezo mtume aliporuhusu kwenye kwenye harusi na kwenye idi kwa wanawake asema wanawake wanapenda upuuzi aliita upuuzi upuuzi hakuita dini upuuzi sasa sisi tumpumbaza Allah kwa upuuzi wale waliachiwa ili yani kwenye siku za furaha wanawake ni umbili la kike la kupenda kidogo yani yani ana, anasa na nini kwa hivyo wakaachiwa kwenye dini kiasi kwenye siku za furaha kudhihirisha ile furaha yao ha, siku ile wanawake wasichana يوم العيد يوم الزفاف lakini pia wao siku ile si ibada ile <laughs> si ibada mtume amesema lahu upuzi leo nyumba zetu tiwa tepo asubuhi na mchana nyimbo uweze kufananisha kupambanua siku hizi wewe hasa Jumapili Jumapili ile ambayo kwamba siku ya yaani tunataka kujifananisha kiukamilifu Kristo siku ile ndio siku yao ibada ya manyimbo na mangoma na sisi Jumapili utapata majumba ya mijazo kisha tutataka kwenye nyumba ile atoke mtoto Saleh na akitoka Talih lawama zote kwa mtoto watoto wa siku hizi watoto wa siku hizi maashara siku nzile zile ayamu Allah siku zile zile lakini tofauti ya malezi tofauti ya nini ya malezi lakini mtoto akiwa nyumbani ahimizwa kusoma Qur'ani mtoto akiwa nyumbani aona ni kitabu cha Allah chafunguliwa kila mara amkuta babake wasoma amkuta mamake wasoma yeye ajipata kuna kipindi ayo kwa chini na mzazi wake soma Qur'ani hichi ndio kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kitabu hichi ndio kufaulu kwako hakadha na akisikia kwa majirani anaambiwa la la la hizi nyimbo hadha haram ma yaslih ma yanbaghi ni haramu hizi nyimbo Allah ameharamisha wallahi itafika wakati mpaka mtoto atazoea akisikia nyimbo kwambia baba ngalisikiza wafanya haram sikiza hawafanya nini wafanya haram mtoto atafika wakati mwenyewe atakuwa istaghrib akiona wallahi yafika mpaka ukitoka naye mtoto atakwambia kwambia mbona wasikiliza nyimbo hao mara nyingine itatahayar utamwambia vipi tumeona pengine watu angalau kama sio waislamu utaambia hawa makafiri hawa hawa makafiri hawa hawamjui Mungu wao lakini mara nyingi utaona waislamu Allahu musta'an ala kulli hal maashara al-ahibba wallahi hili jambo jambo adhim tujipinde sana kwenye jambo hili tujipinde sana kwenye jambo hili ah باذن الله تبارك وتعالى tutakuja نتيجه yake kwa haraka kwa haraka kama kuna kitu chaleta natija kwa haraka ni wahi ni wahi kama ilivyoleta natija kwa haraka wakati ule wa, wa, wa masahaba kufikia mpaka amri tu yateremka galeo uraibu wa tembo uraibu unaje leo hii mtu akaacha uraibu sema ah mshazoea ajua kiacha ghafla itanifanya lakini angalia kabla kuharamishwa tembo Madina ilikuwa tembo ikinyimwa na masahaba sababu ni halal wakati ule haijaharamishwa si haram lakini ilipotoka fajtanibu fajtanibu epukeni ah pokezi wa hadithi yasema Madina iligeuka suyul ah maji ya seli yale kama maji yanayotoka kwenye mlima tembo limeenea kwenye turukati kiasi wingi linavomwagwa la mwagwa wengine limefikia Abu Talha imefika kikombe ameshika hivi yuanywa si mtu kwa kwa yuwajaribu leo ashazoea ni mazoea ni wanywa kawaida ilikuwa عند العرب طيب ameshika hivi imekuja amri mtume sana amfanya nini mwenye mbia anapiga mbia anazunguka anatangaza imeteremka tahrimul khamr pale pale alikigeuza kikombe akakimwaga hivi ndivyo ilivyokuwa walipolelewa kuadhimisha amri ya Allah na amri ya mtume wake wallahi na watoto wetu watafikia kiasi hicho hicho na sisi tutafikia kiasi hicho hicho tukijipinda na tukawa kweli na Allah subhanahu wa ta'ala tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie katika malezi ya watoto banatina fi dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا النية والذرية وأصلح الأمة المحمدية صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم